um, man ir uh, divas īstas lietiņas. Viena ļoti īsta, un otrs vienkārši īsta. Tavas ir par to pašu tēmu. Uh, tātad uh, pirmā liecība ir tāda, ka es uh, tagad nebija īsti lūkšana, bet par cik es biju ticīga. Un, uh, tā tad es uh, uh, jebkurā gadījumā savus kā, sapņus, nākotnes ilgas un tā tālāk jebkurā gadī, gaidī, gadījumā <laughs> gaidīju no Dieva, ka viņš palīdzēs to izpildīt. Bet uh, tas bija vienkārši tāds uh, brīdis, kad es uh, katru reizi uzrakstīju savas vēlmes uz papīra. Un uh, es rakstīju par uh, nu, to, kādu vīru es gribētu. Un, uh, man reāli bija tā, ka es uh, aizpildīju veselu A5 lapu sanākumu puse no A4 iemeldos tā. Uh, tur bija kā, nu, kaut kādas 20 līdz 30 īpašības, kas manuprāt <laughs> likās varētu būt pretstatā viena otrai. Tā kā vispār nereāli izpildām, bet nu, es vienkārši uzrakstu to, ko es gribētu. Un pēc kāda laika, pēc kādiem vairākiem gadiem, varbūt četriem, es atradu to blociņu un es izlasīju tās īpašības. Un tā skaitā tur bija arī, ka viņš ir ticīgs, bet es pašā skaitā, ka viņš ir uh, jautrs un ar humoru un drosmīgs un viss pārējais. Nu, dažādas īpašības, kas varētu būt, kad neiet vienā cilvēkā kopā. Un tomēr viņas visas piemita manam vīram un kā, mēģināju nu, kā, skeptiski apskatīties, vai varbūt tomēr kaut kas nepiemīt. Man tiešām likās, ka tas viss tiešām kā, tur ir. Un es domāju, kā tas tā varēja būt, un tā vienkārši ir. Nu, lūk. Un, uh, Un tad ir otra. Eh, mana māsa dzimšanas dienā uzdāvināja tādu tā kā kalendārīti, kur katru dienu ir kaut kas foršs priekš sevis jāizdara. Un viena no tām lietām bija jāuzraksta vēstule sev pēc pieciem gadiem. Un tad nu, es rakstīju tā, ka eh, nu, man tur būs foršs stils izveidojis un vēl viss kaut kas, man būs savs darbs un apmēram tā. Bet nu, bija viena lieta, ko es nerakstīju, bet viņu rakstīju kā, kā ar zemtekstu. Uh, jā, es viņu uzrakstīju tā, nu, ja nu gadījumā kas, tad es ceru, ka būs arī tā, bet, nu, es neko nezinu. Un uh, tā doma bija, ka es būšu jau apprecējusies. Un tas gads bija 2022. un es tiešai gadā apprecējos. Un es to apskatījos, nu, varbūt pagājušajā gadā, tas tā kā sanāk 2023. Un es skatījos, un tas bija kā precīzi tas gads, kurā es tiesi apsteigsies. Tā kā ar pieciem gadiem uz priekšu domājot nākotnē. <laughs> Paldies! Slava Dievam! Nu vajadzēja A4 lapu laikam rakstīt. <laughs> Un kāpēc ticīgs nevar būt jautrs? Ar to es nesaprotu. Vienkārši tā, jā, varbūt man nebija tāda laba pieredze iepriekš bijusi. <laughs> Viss kārtībā, slavu Dievam. Tas tas.